gadā ir prīsteris Mortenč. Turpinājam mūsu īsokto katehēžu ciklu, bet raugotīs orā aiz lūga, līdz ar jaunu godu ir izastojusies, jeb atnokusi arī zīma, apsneguši kūki, īles boltas, un mazlītiņ skotūtīs uz priekšu ar cerību, domājam, ka zīme nekur nav pazudusi. Janvārs, februārs ir priekšā un varam nobaudīt šo brēnišķīgu laiku, ko Dievs mums katram dūta. Kā jūs visi zinat, šamos ceturtdienos kopā ar jums katehēžu ciklā es apskotu dažādus ētikas jautājumus, kas saistēti gan ar ar sirdsapziņu un cilvēka tikumiem, ar jo uzaviešanos, ar gorēgos dzēvis veidošanu, bet šodien īsokūt šo raidējumu gribu turpinot jau īsoktos lītes, kad pagošajā godā mēs runājam par sirdsapziņu, par jos sprīdumi, tāpat apsaskatējamies, kas ir cilvēka breiveiba, cilvēku kā divu attālu, jo aicinojumu, un šodien mazlītiņi parunosim arī par sirdsapziņas veidošanu un toļo karē izsoksim leloku taidu apskatu par tikumīm. Un eh, zinām, lai veidotu sirdsapziņu, tad eh, te ir vajadzīga todēļ, lai mēs patīsi saprastu, kas eh, pasaulē ir tas labākais. Un labi veidota sirdsapziņa ir taisnīga un patīsa. Tai Te pieņem savus lēmumus, sekojot saprotam, atbilstoši patīsajam lobumam, ko radētojas savā gudrībā, ir vielējis, un sirdsapziņas izglītošana cilvēkam ir napīcīšama, jo tas ir pakļauts negatīvai ietekmei un grāka kārdinot augstok par visu virtu savu sprīdumu. Mēs labi visi zinām, ka mums jocenšās sevi izglītot visos jūmos, bet sirdsapziņas izglītošana ir visas dzēvis uzdevums, un jau no pirmajiem dzēvības godīm bērns ir spējīgs pazēt un praktizēt iekšēju likumu – ko izsaklausa savā morālajā sirdsapziņā. Apdūmēja gaudzinošana moca tikumēbu, te pasargoja vai izdzīdēja no nu bailēm, egoisma un lepnēbas, no nu napatikas pret savas vainas atzēšanu un no nu līkulēbas, kas dzims no cilvēciskajām kļūdom un vojēbom. Ja mēs labi padomojam, tad zinām, ka sirdsapziņas izglītošana garantē patīsu brīvību un dūt sirdsmīru. Un man kā prīsteram ir ļoti liels prieks, ka šajā Ziemassvētku laikā daudzi cilvēki cenšas atnākt uz baznīcu un pieņemt svētos sakramentus, it sevišķi gondarēšanas sakramentu, kurā cilvēks atver savas uh, sirds durvis dīvam, un, protams, izalūkojās arī šajā bolsā, ko dīvs jam ir dovojis, un šeit sirdsapziņas bols paroda pozitīvu, negatīvu darbību, un, protams, arī motivē uz prīšku īta un veidot savu dzēvi uh, lobajā un tikumiskajā ziņā, un veidojot sirdsapziņu Dīva vārds apgaismoja mūsu ceļu, un mums tas joīdzēvenai ticēba un lūkšanā, jopraktizē mūsu dzīvē. Mums aizvien joporbauda sava sirdsapziņa no kunga Krista vīdūkļa. Jā, un ļoti labi, ka cilvēks spīja arī šajā balsā izaklausētīs un sajamūt arī grāku pīdūšanu, te sirdsapziņas balss arī ir kā atskaitis punkts arī turpmokiem dzēvis ceļiem un godīm. Kā palīgi mums ir dūtas svāto gora dovunas un līdzeiba, citu padūmi un mūsu oda baznēcas apstiprinota mocēba. Šeit tī palīgi, kas arī palīdz veidot mūsu dzēvi kur sirdsapziņa atsarūnās morāles izvieļas prīškā, te var arī noslīgtīs par lobu taisnam, sprīdumam saskaņā ar saprotu un dīvišku likumu vai pretējā gadējumā par lobu maļdēgam sprīdumam, tai atsatūlinotīs no nu dīviško likumam. Vai esam reizēm padomojuši, ka cilvēks atsarūdā skaidā apkaunojušā situācijā kas likumisku sprīdumu padara mozok porlīcinošu un izašķiršanu uz grūtoku, bet vienmēr jomeklē tis, kas ir taisnīgs un patīs, un jocenšās izzinot, kaida tad ir dīva griba, kas ir izteikta dīviškajā likumā. Un šim nolūkam cilvēks cenšas izanalizēt to, kas jam zināms, vodūtīs no īpriekšējos pieredzes un laika zēmēm, pazateicoties apdūmēbas tikumam, lobim padomdevējiem un svātajam goram ar jo dovonam. Piemēram, daži likumi ir piemēroti vienmēr. Nikoda nav atļauts darīt ļaunu, lai rezultātā īgiltu labu. Un bieži vien cilvēkiem mums uh, Līkās, ka mēs izdarīsim ļaunu, bet rezultāts būs labs. Nā, to nevar darīt. Vēl viens zelta likums ir visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums darību, to darīt jūs pošījiem. Un šo zelta likumu mēs varam atrast arī Mateja evangēlijā 7. nūdaļā, Lūkas evangēlijā 6. nūdaļā un Tobija gromatā. Vēl atcerēsimies, ka Mīlestība vienmēr sokās ar cīņu pret tivoku un jūs sirdsapziņu, runojot pret broļiem un īvainojot jūs sirdsapziņu, jūs grākojat arī pret Kristu. Tā ir raksta apustulis Povuls pirmajā viestulē korintīšiem 8. nodaļā. Vēl pie apustuļa Povula viestulē rūmiešiem 14. nodaļā atrūnam, topiec ir labi atsaturētīs no visa, kas var likt aizakertīs vai paklupt, vai vojinot tovu broļi. Šeit šī ir tī zelta likumi, kas mums katram būtu vajadzīgi, lai veidotu mēs katrs savu dzēvi. Cilvēkam vienmēr jopaklausa zināmam sirdsapziņas sprīdumam, ja cilvēks ir reikojis nabreivi attīcībā pret sirdsapziņu, to ģis sevi jau ir nūtīsojis. Tomēr var notikt, ka reizēm sirdsapziņā ir neziņa un izdara maldīgu sprīdumu par darbību, kam jonotiek vai kas jau ir notikusi. Šai nazinošana bīži var tik pīskaitēta personīgai atbildībai, tā tas nanotiek arī, kad cilvēks mūs rīvbējās par lobo un patīso meklēšanu un ka tīradums graukot mūs pamazam padara sirdsapziņu okulu. Šimu uzgadējumus cilvēks ir vainīgs par izdarēto ļaunumu. Maldēgos, maldēgo sprīduma pamatā var būt Kristus un jo evangēlija nazanošana, slikts citu pīmārs. Varētu sacēt, ka vergošana īgribom, kļūdains apgalvojums par sirdsapziņas nātkarību baznēcas autoritātes un tos mocēbas nūraidējušana, goreigos izaugsmes un mīlestības trilkums. Un tas viss var būt maļdēgos, maļdēgas sprīdu, e, sprīduma pamatā. Ja turpretī nazinošana ir nanoviešama vai cilvēks nav atbildīgs par savu maldēgu sprīdumu, to cilvēkam nav var tikt pormas, jo izdarētais ļaunums – pats sevi tas tomēr parīk ļaunums, trilkums, akortēba, tomēr vajag strodēt, lai lobotu sirdsapziņu no to kļūdom. Lobu un teiru sirdsapziņu apgaismoja patīsa ticība, un ja mīlestība nok, nu teiras sirds, lobas sirdsapziņas un naļu, naļīkuļotas ticības, tot mīlestība patīsi ir patīsa. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Radio Marija Latvija acis miedzā, atceros un brīnījās uz zemes, gan ikāds zvaigznes apmirdzēja tur. vienas vietas, vien tikai zvaigznes mani krīt. Zvaigžņu lietus toreiz vien telpā biju es un gaisa vēl bija tumsaļā. vietus vienīgais. Jūs klausieties Dīnes katehēze, kopā ar jums, kā ik ceturtdieni, ir prīsteris Mārtiņš. Pulkstinī roda 9 un 17 minūtes, ir 2. janvaris, jauno goda otro dīna. Turpinājam mūsu pordomas un tagad īsoksim pordomot par tikumiem. Svātais Gregors raksta, tikumiskas dzēvis mierkis ir kļūt lēdzēgam dīvam – Tikumi un žīlisteiba ir divas lītes, kas mums cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs. Cilvēciski tikumi, ko īgīvt audzinošanā, noteiktā darbībā un vienmēr nostiprinoja naramstūšana atlaibdeiba. Tiek škeistēti un pacelti augstoko līmeni ar dīviško žīlistēbas palīdzību. Ar dīva palīdzību tī veidoja raksturu un pordabisku, padora lobā praktizēšanu. Likumīgs cilvēks ir laimīgs praktizēt likumus un saprotam, ka nav viegli grāka ievainotajam cilvēkam saglabot likumisku līdzsvaru. Globšana, ko mums dovoja Kristus, dot mums napīcīšamo žēlestību, lai mēs nātlaidēgi tīktos uz lobu. Tātad mums ikvīnam ir jolīdz šeit gaisma un spāka žīlestība, jo pie sakramentim, jo sadarbojās ar svātu goru, jo sekoja aicinojumam mīļotu lobu un pasurgot sevi no ļauna. Atcerēsimies teoloģiskūs tikumus. Cilvēciskī tikumi sakņojās teoloģiskojos tikumus, kas dora cilvēku spīgu jim daļēbu dīviškajā dobā, jo – teologālī tikumi attīcās tīšu uz dīvu, tī noskaņoj kristīšu, dzēvot, dzēvos attīcības ar svātū treisvinību, kas ir viens divs trejos personās. Un teoloģiskie tikumi pamatoja īdvesmo un raksturoja kristīšu tikumiskū darbību. Tie atdzēvinoja visus morālus tikumus, un divs tūs ir īlies ticēgūt vieselēs – lai tūs darētu spējīgus darbotīs, kā jo bārnim ir nūpelnēt milžēgu dzēvi. Varētu sacēt, ka ir treis teoloģiski tikumi, un par šim tikumi mēs visi esam dzirdējuši. Te ir ticeiba, cerība un mīlestība, un bīži vien šūs teoloģiskus tikumus arī uh, mēs ņemam par pamatu savas dzīves veidošanai un mazliet tagad par katru no šim tikumiem. Ticība ir teologāls tikums, ar kura palīdzību mēs ticam Dīvam un visam, ko jis mums ir sacējis un atklojis, jo jis ir poša patīseiba, kā arī tam, kam ticēt līg svāto bazneica. Caur ticību cilvēks visu sevi brīvi atdod Dievam, topiec ticīgi vielējās pazēt un darēt Dieva gribu. Taisnīgais dzēvos no ticības. Tā raksta apustulis povus viestulē rūmīšiem pirmajā nūdaļā. Dzēva, ticība izapaušās mīlestībā. To mēs atrūnam viestulē galatīšiem pīktajā nūdaļā – Ticēbas dovana palīk tamā, kas pret tu nagrākoji, bet ticēba bez darbīm ir myruse, kā raksta apustulis Jākups otrajā nūdaļā. Bez cerības un mīlestības ticēba vienas pie ticēgu pilnīgi vīnot ar Kristu un padarēt to par jo mīsas dzēvu lūcekļi. Kristus mocekļam napītei globo ticēbu un tamā dzēvojot. Jam te ir josludinoj, par to jolīdzinoj ar porlīdzību un te joizplota. Visiem jobūt gataviem atzēt Kristu cilvēku prīškā un jam sekot Krista ceļā visos vojošanos, kuru bazneica nekod natriukst. Un bīži vien mums cilvēkiem ir ļoti bailes aplīcinot savu ticību, ir bailes sludinot, uh, lobū viesti, tāpat mēs domājam, ko par mani domos un teiks citi. Mums ir bais vai bailes aplīcinot savu ticību, bet ticības kolpošana un līdzinošana ir napīcīšana uz glopšanai. Tad nu ikvīnu, kas mani aplīcinos cilvēku prīškā, to es aplīcinošu tāva prīškā, kas ir dabasūs – bet kas mani aizliks cilvēku prīškā, to es arī aizlikšu sova tāva prīškā, kas ir dabasūs. Tu soka Jēzus, un tu atrūnā Mateja evangēlijā, 10. nūdaļā, nu 32. līdz 33. pantam. Noku, nokamais tikums ir cerība. Cerība ir teologiskas tikums, ar kura palīdzību mēs ilgojamies pēc mūsu laimes, kas ir dabasu valstēba un mūžēgo dzēve, pilnīgi pasaļaujūtīs uz Kristus apsūļējumiem un te mūsu rūdūt atbalstu, nevis ar saviem spākiem, bet ar svāto gora žīlestēbas palīdzību. Biestulē ebrejiem mēs atrūnam, turēsimīs našaubēgi pie cerēbas atzējušanas, jo uzticams ir tas, kas apsūlējis. Tāpat viestulē titam atrūnam tas ir gors, kas tū bogotīgi par mums izlīst caur Jēzu Kristu mūsu pesteitoju, lai jo žīlisteiba attaisnoti mēs kļūtu carātos mūžēgos dzēvis mantinīki. Taitot, cerēbas tikums atbilt uz ilgom pēc laimes, ko divs ir īlicis katrā cilvēka sirdī. Tas ir cerēbas, kas īdvesmo cilvēku darbību – cerības tikums škeista šū darbeibu un tū pakortoja dabasu valsteibai. Tas pasorgoja nu maždu, maz dūšēbas, tas uztur kotrā pamesteibā, tas izplieš sirdī cerēbu uz mūžēgu dzēvi. Tīksme cerēt aizsorgoja no egoisma un voda uz laimi, kū snīts mīlestība. Tātad cerība ir mūsu dvieseļa senkurs, drūšs un stiprus, kas sniedzas tur, kur Jēzus par mums ir rīgojis kā ceļvedis. Kristēgo cerība turpina un piepilda izredzētos tautas cerību, kuras pirmsokums un paraugs ir Abrahama cerība, kas pēc dīva apsūlējuma pīzapildās izākā un teikškeisteita porbaudējumā, kas prasēja vīnei godāla izāka upuriešanu un šo mēs varam lasēt radēšanas gromatā 17. nūdaļā, un bīži vien šo lasējumu par izāka upuriešanu mēs dzirdam svātajā misē, vigīlies svātajā misē īsokūt lierdinu svinēbas. Runojot toļok par cerēbu, Tad kristeigo cerība atklājās poša Kristus predikjošanas sokumā, kod jis pasludinoja svietības. Svietības pacer mūsu cerību uz dabasīm, kā uz jaunu apsūlētu zemi, tos īzēmē ceļu, kas vad caur porbaudējumiem un kas sagaida Kristus mocekļus. Bet, pazateicūtīs Kristus nūpelnīm un cīšanom, Dīvs mūs sorgai – cerībā, kas mūs napamat kaunā. Mēs varam ticēt dabasu gūdēbai, kuru Dīvs ir apsūlējis tim, kas jū mīļoja un dora jo gribu. Jebkuros apstākļos ik viens var cerēt ar Dīva žīlestību, izturēt līdz golam un īmanto dabasu prīku, kā mūžēgu Dīva atmaksu par labajiem darbiem, kas veikt ar Kristu žīlestību. Cerējībā baznēca liuds lai visi cilvēki tiktu izglobti, te ilgojās dabasu gūdībā būt vīnot ar Kristu savu lēgu vaini. Kā raksta svāto Terēze no Jēzus, ceri ak muna dviesele, ceri, tu nazini ni dīnu ni stundu, esi vienmēr numūda vispaiti kotri, lai gan tova napacīteiba līk šaubētīs par to, kas ir drūšs un padara garu laiku, kas ir tik es apdūmoju, jo vairāk tu porviersi un jo vairāk tu līdzinosi par mīlestību, kas tevī ir pret tavu dīvu, jo vairāk tu kaidu dīnu prīcosīs kopā ar savu mīļotu, taidā laimē un sajūsmā, kas nekot nasabeigsies. Tai tut, tai roksta svāto Terēze no Jēzus arī par šo cerības tikumu. so sweet and clear. When heaven's light and music fell, and mercy found us here. Glory kindness and his grace. To show the brightness of his smile, the glory of his face. So, glory in the highest, and on the earth be peace. Glory to God, your children sing. His name shall be called Wonderful. perfect rest to take away our burdens and to give a glorious gift. So, glory in the highest, and on the earth be peace. Glory to God, the world will sing, His name shall be called viens no Radio Marija Latvija komandas Ziemassvētkos! Mēs esam aicināti dzīvot Dieva mīlestībā. Ziemassvētki ir laiks, kad Dievs nāk pie mums, lai atgādinātu par patieso mīlestību, kas ir pilnīga un bez nosacījumiem. Viņš piedzimst, lai mēs spētu mīlēt, ne tikai tos, kas mums ir tuvi, bet arī tos, kuriem vajadzīga mūsu palīdzība. Šajos svētkos mēs esam aicināti atvērt savas rokas, lai pieņemtu gan Dievu, gan viens otru. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Turpinot Elizabetes dūmu šai apsveikumā, parunosim un pordumosim to loku par mīlestības tikumu. Un mīlestība ir teoloģiskas tikums, ar kura palīdzību mēs divu mīļojam vairāk par visu citu. Mēs mīļojam jo poša dēļ un savu tivoku mīļojam, kā sevi pošu dīva mīlestības dēļ. Jēzusai Jēzus aiz mīlestības deve jaunu bausli. Mīļojot savējūs līdz golam, izdaramu zinamu tāva mīlestību, ko izsajam. Mīļojot viens otru mocekļi atkorto Jēzus mīlestību, ko arī īpoši ir sajāmuši. Topiec Jēzus soka, kai muns tavs man ir mīļojis, tai arī es jūs esmu mīļojis. Palīdzit munā mīlestībām. Joņa evangēlijā 15. nodaļā. Un vēl lūk mums bauslis mīļojit viens otru, kā es jūs esmu mīļojis. Mīlestība, kas ir gora auglis un likuma pilnība, sorgoja dīva baušļus. Kristus soka, palīdzit munā mīlestībā, ja jūs turiesit munus baušļus, jūs paliksit munā mīlestībā. Taitot, Kristus numara aiz mīlestības pret mums, kur mēs vēl bijām jam pagrīzuši muguru, kur mēs vēl bijām īnaidnieki, kā roksta apustulis povūs viestulē rūmīšiem pīktajā nūdaļā. Kungs mums prosa mīļot tai, kā jis mīļoja, līdz pat mūsu īnaidnīkiem, padarēt par tivokajiem tūs, kas mums ir toļi – mīļot nabadzēgūs, kā es mīļoja, mīļot mozokūs. Apustulis polus dūt vienreizēju mīlestības aprakstu. Mīlestība ir lānprotēga, mīlestība ir laipna, te naskauš, mīlestība nazalīlē, te nav uzpiltēga, te naiz, naiziturās pīdauzēgi, te nameklēj sova lobuma, te naskaišas, te napīmin ļaunu, Tie nazaprīcojās par nataisnību, bet prīcojās par patīsību, te pīdūt visu, te tic visu, te cer visu, te panas visu. Šo mīlestības himnu mēs varam atrast pirmajā viestuļā korintīšiem 13. nodaļā. Vēl apustulis povuls soka, bez mīlestības es nāsmu nekas. Pat privilēģijas uz dažādokos dovanas, pat tikumi, bez mīlestības tī nalēdz ni nīka. Mīlestība ir augstokais no visiem tikumiem, tas ir pirmais no teoloģiskajiem tikumiem. Tai palīk treis – ticība, cerība un mīlestība, bet lielāko no tom ir mīlestība. Šajū Ziemassvētkos mēs arī noviertējam Dīva lielo mīlestību uz mums cilvēkiem, kad mēs svinam tu, ka Kristus ir nocis mozo Jēzus bārna veidā pie mums griecinīkiem. Un, protams, iz nokūt ar savu misēju, savu siltību, pīpilda tāva gribu. Un Kristus, kā teicu, numura aiz mīlestības pret mums Golgātas kolnā aiz mīlestības pret mums ir augšam cieļīs un atvīris dabasu valstības gūdēbas vortus. Mīlestība atdzēva no un īdvesmo citu tikumu praktišu zīšanu. Mīlestība, kā apustulis povuls soka, ir pilnības saita. Tikumis, kas dzēvis praktizēšana, ko atdzēvinoja mīlestība dūt kristīšam dīva bārna goreigu breiveibu – Kristītis nav vairs sveiks, kas dīva prīškā stojas ar bailēm, ni arī algūtnis, kas rindā gaida savu olgu, izsirkai bārns, kas atbilst un atbild to mīlestībai, kas mīļoja mūs pirmais. Svātais Augustīns raksta, visu mūsu darbu pīpildējums ir mīlestība, tas ir mierkis, todēļ mēs steidzamies, lai to īgiltu Kad reiz tas ir noticis, tai mēs rūdam atpiltu. Lūk, cik skaisti vordi no svāto Augustīna. Mazlītiņ tagad vēl muzikāla pauze un pošos beigos, katehēzes beigos gribu noslēgt ar pordomu un par svāto gora dovunumu un augļiem eisumā. Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausītājs Dīnes katehēze, kā ik ceturtdienu kopā ar jums ir prīsteris Mārtiņš, pulkstenī roda 9 un 42 minūtes, ir 2. janvars un uh, noslēguma daļā gribu mazlītiņu pastostēt par svāto gora dovanu un jūsu augļiem. Kristīšu tikumisko dzēvi uztur um, svāto gora dūvanas. Tas ir pastāvīgs stāvoklis, kas cilvēku doras pieeju sekot svāto gora impulsim. Septiņas svāto gora dūvanas ir gudrība, saprots, padoms, stiprums, zinošana, dībeiba un dīva bejušana. To savu pilnību sasniedz Kristu Dāvida dālā. Šo svāto gora dūvanas papildina un voda uz pilneibu tū cilvēku tikumus, kuri to sajem. Tos dora ticeigus spējīgus strauji paklausēt dīviškajam īdvesmum. Un kā lusam 143. psalmā, Tovs lubais gors, lai voda mani pa taisnu ceļu. Tāpat apustuļa povla viestulē rūmīši mēs atrūnam Visi, ko voda dīva gors, ir dīva bārni, bārni taitot arī mantinīki, dīva mantinīki un Kristus leidz mantinīki. Un it sevišķi viestulē galatīšiem apustulis povūs uzsver gora augļus. Gora augļi ir pilnības, ko mūsu sveidoja svātais gors, kā mūžēgos gūdēbas pirmsokumu. Baznēcas tradīcija, ka gora augļus uzskaita 12. Mīlesteiba, prīks, mīrs, pacīteiba, lānproteiba, labesteiba, labvielēba, īcīteiba, uzticeiba, pīticeiba, atturēba un šķēsteiba. Šos gora augļus mēs varam atrast viestuļā galetīšiem 5. nodaļā no 22. līdz 23. pantam. Nokamajā raidējumā turpinosim to ļoti pordūmot par tikumiem un natikumiem, ne tikai par ticību, cerību, mīlestību, bet arī par citiem tikumiem un mazlītiņ arī uh, padomosim, kā tī tikumi ietekmē arī mūsu gorīgu dzēvi, kāda jim ir nūzēma mūsu, mūsu dzēvis veidošanā un mūsu gorīgajā attīstībā. Noslēdzot eh, šodien šos pordomus, cīnējumi radio klausētoju, gribu jums vielēt laimēgu jaunu godu, divas vietētu jaunu godu, lai 2025. gods ir pīpildēts mūsam ar lobom ziņom, skanēkom dzīsmēm, siltom sarunom šeit, radio ēterā, un lai katra dīna mūsam nes jaunas īspējas, prīku un īdvesmu, un, protams, Dievs visiem dovoja veselību, žēlestību un dovunu, būt stipriem un vasaļiem, un īstenot katram mums savu kolpojumu. Saku jums arī paldies, ka esat vienmēr kopā ar mums, un lai šis jaunais gods mums ir tikpat radošs, skaists un harmonisks, kā bija iepriekšējais, un lai mēs visi kopā varētu radīt labus, labus lūgšanas, labus dzīves situācijas, un kas pilda un silda mūsu sirdis, un lai Dievs – mūsu kotrus vietēji palīdz un vienmēr ir kopā ar mums. Un zinām, ka šis gods baznīcā ir jubilējas gods un censimies arī šajā jubilējas godā īmantot tos atlaidu žēlistēbas, ko mums pīdovoja baznīca. Paldies, ka klausieties, bet kopā ar mani šajā ceturtdienā un lai jums visiem jauka un skaista – šai snīgoto dīna. Pat īsi raugūtīs orā ir brēnīgs laiks un brēnīga zīma. Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, mūžīgi mūžam slavēts. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!